bones, bones. Bones. tardes, Com va? Uh, oients de que hemos escoltau des de Pollença i el bocina d'un moll i d'ucudi. I doncs Y I començarem, com sempre, la frase de Eduardo Mazo. Vale, que es, en la sociedad de consumo, lo paradójico es que hay millones que consumen por no consumir. Pues sí, Eduardo Mazo. Vale. Ocean looks like silver screen You smell like fashion magazines Showing off your pretty skin Full of lotion and sunscreen Surfers look a little stone Este no ha començat el programa i ja tira la cervesa per damunt la taula. Sí, Joan, des de luego ja van dos de dos. No, me no me'l te a taula perquè avui és rotllo mm, Dogville o Manderlai i tot funciona així en ratxetes en terra. <laughs> Ja per si no ho saps, avui s'estrena Manderlai la segona part de, de Dogville. Ai, Manderlai, i jo! que trena a Mandalay. Vaig avui ben caracteritzat de José Coronado. Sí, avui sí, avui ben de multimilionari. I na, i na Mari de d'Aitana Sánchez Gijón. Sí, perquè eh, també és una, és una quarantona molt guapa, na Mari. Té una retirada. Sí. Bueno, i de començar el programa, ja he dit, Carla Tuassa, na Mari José Carvajal en el, en el sonido. I en Joan avui, que ve... Que ve de Gina Jameson, tio. Ah, de Gina <laughs> Jameson? que, no, tio. Que, que has vist aquesta setmana, Joan? No ho sé, no ho sé. Um, bueno, um, hem de dir, com sempre, ja tenim... Joan, això ho veuràs? No. Uh, eh, hem de dir, com sempre, ja tenim una nostra web, uh, la direcció és uh, eh, www.sanossessor.tk um, un bon mail perquè mos envieu vostres relats musicats i avui per tercera setmana consecutiva no en tenim, no mos n'envieu, estem molt vagos, sabeu que el del seu febrer, en lloc d'inspirar vos, pues, vos baixeu, baixeu la guàrdia. Però no hi ha cap problema, hem posat una cosa entremig, Bueno, sí. <laughs> està bé, està bé. Un obituari. Sí. Bueno, <laughs> bueno està bé. <laughs> un obituari. Oh, eh. de... tio. Bueno. bueno, sí, va. Ja estàvem tenint 98 anys, tampoc és tan grave. No. Bueno, Uh, un mail la repeteix per si mos envieu relats amb qualsevol ballada és uh, eh, això no sé això arroba gmail gmail.com gmail i bueno hem de dir, avui només tenim dues sessions, avui només tenim una hora, tant coset, ja tenen sota, tercer, tercer programa i ja se'n va a Barcelona. Ah. Bueno, no passa res, no passa res. Tampoc ha vengut en Simon Jepol, supos que no sé si vendrà o no, Bueno, un dia no hi seré jo, un dia no hi seràs tu, lo millor... Si ve bé i si no, pues, bueno... Entre tots hi ha programa, hi ha programa per llarg. Vinga. I, bueno, de continguts, eh, som la secció de cine, amb bandes sonores, en concerts, i després la secció d'en Carlos que mos, que mos mostra les novedats internacionals, una volta en un món musical. Iuhu! I, bueno, i començam amb una primera peli. Que diu Animales heridos, no? Animales heridos. Uh, D'Aventura Pons. Vale. Anem a escoltar pues, un fragment. Anem a escoltar el trailer. Hola. La del reportaje es perverso. Me gusta. Es jugar con fuego, pero... A mí lo que me gusta es su destreza para colocar en el plato las cabezas de gamba de forma tan... no sé, tan zen. ¡Qué conchuda! Pero qué conchuda. Zen Porque el día que su amante se lo ha pedido, se ha marchado y no lo ha vuelto a ver nunca más. Ah. El trabajo le importa tres huevos. Le pone cachonda. Bé, Animales heridos Es la película española de la semana que se estrena hoy Està dirigida per en Ventura Pons, eh, el director català Xavallàs li veia per dirigir en català, Vallàs en castellà. Aquesta crec que és mig i mig. O sigui, mig i mig que... Ja mig i mig. Mig i mig bodrio, mig i mig porqueria. Ja, bilingüe. Ah, vale. En sastre trilingüe, diria. Um, per què? Pues perquè és com la societat eh, mallorquina o catalana, que ja se n'hi ha que xerren en castellà i n'hi ha que xerren en català. I doncs sí. no sé com li hauran en castellà. De fet, de fet, aquesta pel·lícula són històries curtes eh, d'una adaptació d'un llibre d'en Jordi Puntí. Són tres històries curtes que van sobre les sobre la soledat, bueno, sobre temes que sempre surten a, eh, a les pel·lícules d'Aventura Pons, després de la seva darrera pel·lícula, eh, En la ciutat. Fixa't que totes les pel·lícules que ha fet són adaptacions d'autors catalans, des d'en Quim Monsó, El porqué de les coses, en Josep Maria Benet, a la pel·lícula Mitjamat... Sí, no, des de logo, des de logo li agrada molt la literatura contemporània catalana, però jo el que m'ha cridat l'atenció d'aquesta pel·lícula és per què en José Coronado? O sigui, no hay actors a Espanya, per, per, no, en José Coronado, no, por favor, no, no. Bueno, però lleig, només lleig. la primera història per mi. Han de dur un bífido. Són històries separades però que tenen un, un, lligam, un, un lligam comú. Uau, uau. Bueno, i ara aquesta cançoneta que és terrible, no m'escolta-la un poc. Por la Caimán, se va el Caimán, se va por la Barranquilla. I per què pues sí, porque ens ha deixat el compositor de cançó, que era en Peñaranda, José, María, José María Peñaranda. José María Peñaranda. Aquesta era una versión que varen los guaguancos. Los guaguancos. <laughs> bueno. bueno, per què podem Pues perquè mos ha fet molta gràcia i un poc. demes que se va el Caimán es una manera de decir animales heridos. Saps, un, vallenato Bueno, un vallenato, no? No, ja sembla més una cúmbia. Una cúmbia, exacte, una cúmbia de Colòmbia, perquè ja estàvem era Colòmbia. Bueno, dit això, bueno, aquest estàvem... Aquest estàvem antes va ser músic, va fer, antes de ser músic va ser electricista i preder. Això forma part de la seva biografia. I dit això... <laughs> Tremenda. Però doncs, bueno, para la cançó. Així donem un toque... Un para la cançó no? i deixa que entri llavors doncs l'altre trailer. Ens dirigim a tota la societat pollencina, entre immigrants i pollencins i tot gusta bailar la cumbia a este maldito animal. Me gusta bailar la cumbia a este maldito animal. Con la cola va diciendo, vamos todos a bueno, bailar. No tu perdis. Clar, jo l'he posada perquè després d'Animales Heridos, eh, l'hombre caimán està bé. I també la, la cançó, si s'escolta si sencera, xerra d'un home de la població de Plato, que està a Colòmbia. Que és una Barranquilla. Que per veure com, va, com per espiar les dones se disfraça de caimán se'n va a Barranquilla, a la platja de Barranquilla. Una temàtica un poc... Guayer. Guayer, exactament. Ni uh, més ni ah. menys. Bueno, uh, podem passar a la següent, uh, ja, ja està bé eh, la Però parida. La següent sembla ser que és el que va després, no? Sí, la següent és el que ve després. Vale. Ja és una altra parida, es que és un tràiler d'una pel·lícula. Seguro que és Bé, no m'escoltaré. Le recordaré que sea menos ruidoso. <laughs> con una carrera prometedora. Los jefazos quieren verle arriba. ¿En qué piso? ¿En el 20? No será en el 51. Le felicito, señor Harper. Pero cuando creía que iba a ascender... Su empresa... ¿Qué ocurre aquí? ¡Eh! ¡Un incendio! ¡Alguien debería! Qué suerte tengo de que tú cargues con todo. Lo vendió. Arruinó a la compañía y ahora se larga con 400 millones de dólares. Nuestros ahorros, nuestra pensión, todo ha volado. Quizá tengamos un problema, Dick. Hoy nos han embargado el césped. No sabía que pudieran hacerlo. Jugamos limpio y nos limpiaron. ¿Te apetece una taza de café? Un café con cacao. Bueno, y no podría pasar una semana que no que No bueno, no, ¿eh? malamente. Malamente. No pot passar una setmana que no mos taladrin amb una, amb una comèdia americana d'aquestes que no fan ni gràcia, ni gràcia. Bueno, a més eh, de ser una comèdia americana d'aquestes que fan poca gràcia, surt, a, eh, surt un normal de turno que és en Jim Carrey fer el l'insulta? Fer lo que sap fer. Ei, ei, no xerra malament de tu. No s'ha fer una sola pel·lícula que no faig un normal. És vera. Ei, tu ets molt de pit de vespre que no faig un normal. Sí. L'un per l'altre, l'un per l'altre. Sí bueno, um, aquesta pel·lícula als Estats Units ha tingut cert èxit. Ernest, jo crec que fa encara millor que tu no sé. sí. Perquè tu demanes si no t'enrotlles amb ningú. No. I ell surt a la pel·lícula i s'enrotlla a, tia, la tia Simone. Ell cobra un paston, però això normalment és que jo no corres. No, més, te gastes un dos pes en un bar. Sí, en un bar. <laughs> no me fa bueno, gasto. Aquesta pel·lícula als Estats Units ha tingut cert èxit després dels escàndols d'Enron i Worldcom, perquè tracta d'un home que d'una parella que estan ben situats a l'urbanització de turno i l'ascendeixen a una empresa gran i després l'empresa se'n va a pica i, i, la, i la parella s'han pues, de robar. Veda. Un punt eh, d'estallar aquesta pel·lícula, que sí que pot estar bé, pues, que surt la, la Tea Leoni, de, que fa de dona d'en Jim Carrey, que no peien ni, ni sense volar. Per què? Bueno, per què? Per aquesta, per dona, per no aquesta dona està amb... té unes sèrie molt guapes. <coughs> Uh, eh, I passam a escoltar una cançó. Si me posin les orelles. Escolta aquesta cançó que segurament a eh, tot, tota la gent de la, de 90 nascuts dos 70 ja per endavant segur que els hi sona. I és que qui no ha ballat, colta ballada, aquesta cançó, de Bells, composada per en Jeff Mills. És l'himne... l'himne techno de... Més, més conegut de la història, és la cançó més, més pinxada per tots els DJs. Bueno, aquí pot dir qui no ha ballat, qui no ha fet de Jim Carrey, qui no ha fet de subnormal. També és vera. <laughs> Gràcies, Carlos, per el teu apoyo. Bueno, en Jeff Mills pues, avui vespre fa un concert celebrant eh, els 10 anys d'aquesta cançó, que la fem mundial més famós. Um, ja m'iràs. A les 12, i ho tenim a prop, a Muro, a la sala... Um, ai, se diu, ah, se diu la sala aquesta de... Sala fònica. La sala fònica, això, exacte. Que bueno, no veu. Um, hi podeu anar, però també hi podeu no anar-hi, perquè l'entrada val 30 euros. Ara ja la, fe... <laughs> la festa serà... Pots anar o no. La festa serà grossa, això podeu estar segur, segurs. Mm, bueno, sí, després de, de, la, de veure la que va passar amb en Carl Cox... Sí, no, va, era estiu, era una platja... Però bueno, en Jeff Mills està perfectament a l'altura d'en Cox. De fet, han, de fet, han fet col·laboracions. Pofi. Oh, I bueno, passam a lo següent. Jo, veig lo següent, Carlos. Lo següent és comentar una pel·li. Ah, sí, Manderlay. Manderlay. Que m'ha això, Manderlay? Això no era l'entrenador del Madrid. Manderlay Luxemburgo. <laughs> Joder. Carlos, tio. Crec. No un programa crec. serio, és un programa serio. bueno, acabant d'escoltar Jesse Sansó i passam un trailer de d'una altra pel·lícula, que aquesta sí que pot estar bé. Eh? La veritat és que pot estar bastant bé. Sobretot perquè coneixent la primera part, que és Dogville, mmm, pinta... Bueno, pinta bé. L'Art Von Trier, a qui li agradi, a gent que no li agrada. Bé, qui va veure, Ai. qui va veure Dogville i no li va agradar que no va a veure Jo van d'escoltar de Bell si passam a escoltar el tràiler, un bocinet de Manderlay, menys tal pinta. què? Dormim? Sí, dormim un pot. <laughs> bueno, Manderlai, ja se això que ara està sonant. Bueno, primer escoltam i després comentam, no? Vale. se mantuvo viva la esclavitud durante tanto tiempo en Manderley. Sammy pertenecía al grupo 5, los negros payasos. La imponente victoria pertenecía por supuesto al número 4, los negros esquivos. Willem al 2, los negros comunicativos. Flora era una negra llorona y Elizabeth una negra complaciente, también llamada camaleónica, de transformarse en justo el tipo de persona que el observador deseaba ver. Finalmente, la categoría número uno, los negros orgullosos, estaba integrada únicamente por Timothy. La plantación de Manderley se había mantenido en un puño de hierro por estos números. Representaban la clasificación psicológica de los esclavos. Ah, sí. Manderley és la segona part d'una trilogia que en Lars von Trier ha titulat USA, Terra d'Oportunidades. Aquesta trilogia està protagonitzada per Negreis, que és la filla d'un mafiós de, dels anys, pues no sé, dels anys 30 o por ahí. És una història temporal. No, dos anys de la... Quan va ser la crisi? L'any 1929, no? 29, pues sí, anys, 30 pues sí, els anys 30. Bueno, Negreis és una, és una tia molt ideologista que intenta anar a solucionar la vida de la gent, però que jo fia d'un mafió sempre se lleva llargant tot home. Almenys això de lo que va Dogville, que és la primera part. En aquesta segona part, mm, que no està... que na, Grace no és na Nicole Kidman, sinó és na... Mm, que nom aquesta senyora Bryce Dallas Howard, perquè en Nicole Kidman suposo per mi se va tenir una, una petita baralla amb en Lars von Trier ja si recordareu és un, un director que va cofundar un moviment dogma que és aquest tipus de pel·lícules hiperrealistes on hi ha llamada l'ombra això, això és per culpa d'en Lars von Trier eh? En això li passa per triar eh, eh, eh, actrius neuròtiques. Actrius, claro, també. També I se no... va veure en New perquè això te passa per triar neuròtics. També, bueno. No els atris. Um, aquesta pel·lícula no és dogma, però es, eh, també té un plantejament molt atrevit. Igual que Dogville i que suposo la següent, uh, està feta sense plató, sense escenari, les no, cases... amb un plató. Bueno, amb un plató, però no hi ha, no hi ha parets, no hi ha portes ni res. O sigui, la... tots són retxes en terra. Uh, en principi pot parecer un poc un poc mal de digerir, però si almenys ja Dogville la vaig veure i després, hi gent, després, de la primera, no... després de la primera mitja hora ja li ha fet tronquilla i se pot aguantar. Hi ha gent que no només... Realment Crec que li, li és un poc insuportable, sinó que a més a més ho ratifica, és insuportable. Ja, Dogville m'ha agradat, però... Hòstia, les històries... Jo no dic que no m'hagi agradat ni que no, dic que hi ha gent <laughs> que, que no... De mateix cine segon que tot són... que, que és fals, cine, no, no, hi ha partint gent amb mos amb grans decorats ni res, o sigui, la història és la història, anem a un cine perquè mos conti una història, què té més que hi hagi decorat o no hi hagi decorat. Mm, bueno, aquesta... Bé, però que hi ha moltes maneres de contar una mentida. Manderley, aquesta segona part, quan ja heu sentit en el tràiler, va sobre la va sobre l'esclavitud i se basa en un pròleg de la història d'EO escrita per Napaulín Reas que trata sobre la luxúria que desperta el concepte d'esclavitud t'ho explico. Això ho he de llegir, per això ha sonat tan... Que bien. <laughs> Bueno, en aquest pròleg conta la història d'uns esclaus que varen ser alliberats d'un Carib, això no llibre, eh, l'altre conta dels Estats Units, que va... Eh, que als eh, eh, uh, uh. Estats Units va eh, a un poble que encara hi ha esclavitud després de molts anys d'estar de estar suprimida l'esclavitud. Bueno, pues el pròleg d'un llibre, perquè sapigueu de llevar la pel·lícula, tracta sobre uns esclaus que varen ser alliberats en el Caribe, Uh, però quan ja no tenien menjar, no tenien res, varen anar a demanar-li al seu antic amo que els tornàs, que els deixàs tornar les claus una altra vegada, perquè així almenys podrien menjar. I quan ja l'amo li va dir que no, perquè pues, estava prohibit i el tancarien, el varen matar. Uh, vos podeu imaginar per on va aquesta pel·lícula. La... O Ni sigui, idea. Pues d'això, va. Ah, d'un ah, vale. poble que encara hi ha esclaus però per tu volen ser i ara ja se m'ho avorrit un poc. Pues sí, va, tot tothom m'ho ha donat a la pel·lícula aquesta. havia de tema, tio. Escolta, escolta aquesta cançó que és uh, centra rara i, i ètnica. Vinga, ja, dali. Dale, ja, dale, això que sentim ara és Barbatuques i Corpo do Som és un nom de l'espectacle de percussió de Jack Group. Eh, és un grup musical composat per percussionistes, per 13 percussionistes brasilers eh, que s'ediquen pues, a explorar les possibilitats sonores del seu propi cos. Eh, oh. Imagina el que tu vulguis. Oh. La cançó que estem escoltant... O sigui, això és un grup tecno a capella. Uh, eh, sí, algo així. Mira. A lo millor són una capella que s'han... Bueno, no, no. <laughs> que s'han fotut de tripis. Sí. No m'estranyaria, la música que fan. Aquesta llança que, que sentiu ara, com podeu comprovar, eh, de menjar percussió i sonidor de, de, de carn i de, del seu propi cos. Se titula Num, Num Déu per acreditar. Bueno, aquest, aquest grup el va formar Fernando Barba, d'aquí un nom de Barbatuques. I, I bueno, si voleu escoltar... Eh, per podeu les... comprar el disc. pues <laughs> comprau, si no voleu comprar el disco, per una vora los en directe, que jo crec que lo seu per un grup d'aquestes característiques, dia 11 de 2, que això és demà, i l'entrada pues, no sé què val. No sé què. Això ho corrobora la Fundació de la Caixa de Palma de Mallorca a la plaça Weller Ja. Per lo tant, podeu comprar les entrades a la Caixa i veurem Eh, ara, escol escoltar la cançó, pues, fa llanes anar, anar a veure-los, no? Uh, no. No, vale. Gràcies, Carlos. Tu sempre m'estàs donant aquí ulletes, no sé si... Ah, sí? Sí. sí. mama. dosi. Ara, canvi de tema, la pel·lícula. Bien. Una que s'estrena, que pot estar bé, bueno, que els agrada les pel·lícules històriques, aquestes que sempre solen nominar uns Oscars. Les pel·lícules èpiques. Èpic, no, històriques, més ah, bueno. èpiques, aquestes de... Perquè les pel·lícules èpiques tenies, tu tens una mica Barcelona que li agradaven. Bueno, escolta-ho, escolta -ho. Orgullo i prejuicio. És rica? ¿Es soltera? Eso creo. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Comportaos con naturalidad! El señor Collins a sus pies. Oh. Las hermanas Bennett estaban buscando marido. Que solo se pueden obtener con el coito. Perdón, a través del coito. Pero Lizzie Bennett quería más. Solo un amor profundo me persuadiría para casarme. Señor Collins, no puedo aceptarle. ¡No se preocupe! Solucionaremos lo del hipo inmediatamente. Obstinada, ¿verdad? Ese es el señor Darcy. Parece muy triste el pobre hombre. Triste tal vez, pero pobre desde luego no. <laughs> Debemos ir a verle enseguida. La señora Bennett, la señorita Bennett, la señorita Bennett y mm, la señorita Bennett. ¿Baila usted, señor Darcy? No se puede evitarlo. Es muy extraño. No tengo talento para conversar con la gente. Debería practicar. ¿Me concede el próximo baile, señorita Elisa? Es una inconveniencia porque he jurado odiarle por toda la eternidad. Por supuesto. Orgullo y Prejuicio és una d'aquestes pel·lícules històriques eh, mm, ambientades a l'Inglaterra del segle, del segle XVIII. D'aquestes que nominen els Oscars. D'aquestes que nominen els Oscars per les seves actuacions, etc. Sí. Eh, protagonitzada per Nakela Kinko, Kinkley. <laughs> I el número de DNI és... <laughs> No me'n record. Um, està dirigida per una, per una debutant, això sí, que és Joe Wright, que adapta aquest text, uh, aquest text clàssic anglès, uh, escrit per Jane Austen, la homònima... Ho estàs clavant avui, l'anglès. Eh? <laughs> per què no comenta cine francès, Joan? Perquè més... Sí, però és que no n'ha d'estrenar de cap de francesa. Bueno, una alemana, però és un poc, un poc així. Bueno, aquesta pel·lícula tengo diverses nominacions, ja no me'n record, però entre una d'aquestes nominacions és la de millor banda sonora, que està escrita per un quasi, bueno, no debutant, però un, un, un compositor molt poc conegut, com és en Darío Marianelli. Ja no, encara no, no s'ha editat la banda sonora d'Orgullo i Prejuicio, però sí que s'ha editat una de les primeres bandes sonores bueno, la banda sonora que va llançar aquest, aquest compositor, que és la banda sonora de la pel·lícula de, de los hermanos Grimm, dirigida per en Terry Gilliam. Pues sí. I tens aquest bocinat, aquest bocinat, que és de bocins de... que és de quan tus germans van perdint su bosc, i ja... La pel·lícula aquesta... I els arbres cobren, cobren vida... Orgullo i prejuicio. Ja. L'han nominat també en un... En què? Tuvo hollywoodiense del año. <laughs> no, però podrien. Vale. No és hollywoodiense, és una copro, eh? És una copro. <laughs> Bien. és, eh, britànica i americana. Bueno, és igual. Bueno, anem a escoltar la cançó que val molt més la pena aquesta pel·lícula. Mari, me, me vaig llevant perquè ja m'estic començant, uh, m'està començant a entrar un pot de por, un pot de por. Un bueno, pot de medi. Un pot de medi. Bueno, este de fet l'escena a la que pertany aquesta cançó és una escena de por. Ja fa, fa medi. Van per mig de bosc, si sabres com vida i tot això. Ah, xin, xin, bueno, és una cançó molt llarga per passar la següent pel·lícula. Ja, mira, posarem un trailer per posar, però hòstia, protagonitzada per una Jennifer, una eh, Jennifer... Aniston. Aniston, gràcies, Carlos. I Mena Subari uh, i en Clive Owen, pues, no sé què dir vos. Este Bé, no és peri... una mena subari. No, no sé com no tenim sobresaturació de pel·lícules de gestes americanes que se, se repeteixen. Bueno, això és una comèdia romàntica, que després se converteix en un thriller, etc. Bueno, la pel·lícula se titula Sin Control. Però és una mena subari o no és una mena subari? Mm, I en Vincent Castle també. Però és una mena subari. Una mena subari no surt. A veure, no lo a veure. Mm, vale. Bueno, escoltamos trailer y si menos se vos fuera una idea de llevar la película Ya no me ¿Cómo te llamas? ¿Es tu hija? La mía es más pequeña. Oh, es muy guapa. Sí. Me juego contigo 20 dólares a que te doy un peso sin rozarte los labios. Bésame. Has ganado la apuesta. ¿Qué estamos haciendo? Nunca he hecho nada así. Yo tampoco. Te has desviado un poco, Charlie. Bueno, Cots de la cançó... Cots de la cançó ja tenim preparada per després... Està molt bé, eh? No direm pràcticament res d'aquesta pel·lícula. Bueno, eh, no. se diu Sin Control, l'estrenen avui, protagonitzada per en Clive Owen, Jennifer Aston, en Vincent Cassel, dirigida per un, per un suet que debuta en un cinema americà, que és en Michael Half, Halfstrom. Com on? Mm, tantes pel·lícules com hi ha, d'anar a veure això. No. Doncs pues fora. Anem a escoltar aquesta cançó que repetim amb en Jeff Mills, que com hem dit ja, toca avui a Muro, a la sala Um, a la sala, torna'm a dir, Mari. Fònica, gràcies, Mari. A la sala fònica i escoltau aquesta versió. Que estem... Mos agradaria que fes una versió com aquesta. Sí, però no crec que la posi. No crec que la faci en directe. No. Bueno, Va. paciència. paciència. Jeff Mills se li va córrer fer una versió de... Bueno, mesclar de Bells amb, amb el Fari. La gent sap com se titula? De Torito. Ni de, però... De Torito. Buah. <laughs> bueno, en, direm un, quatre coses més d'en de, Jeff Mills. Com per exemple, pues, que, mm, va, va fer la banda sonora de la... De la, la del remake. De, no, la remasterització de Metropolis. Bueno, Metrópolis la van restaurar, la van editar en DVD i la, i la banda sonora, la, banda sonora la va posar en Jeff Mills, o sigui, jo no estic xerrant d'un qualquiera. Però Metrópolis de Fritz Lang, supos. Sí, clar, la Metropolitan Fritz Lang, te li van llevar la Richards i tal, la van editar en DVD i li van gestar, bueno, aquesta no, una altra banda sonora eh, composada per en Jeff Mills. Ah, que veure una pel·lícula de Fritz Lang amb el Torito, com que... No, no, amb el, eh. amb el Torito no. Jo suposo que això pertany a qualsevol directe, no, no ho s'ho puc assegurar, però suposo que pertany a un directe on en Jeff Mills, que fa feina en 4 o 5 plats amb 1, i és capaç d'arribar a mesclar 70 cançons en una hora, uh, ah, per sortir, va, va dir, estem a Espanya, doncs hem de posar un pot de flamenco. Ja, ja per mi que això, més que... Què? Més que una versió, crec que és qualcú que ha agafat una cançó de, de Torito i no, de no, no, no. Mills. és d'en Jeff Mills. <laughs> En sèrio, això ho ha fet ell. Um, bueno. bueno, i la següent que ve és una pel·lícula que ja no mos explicant com eh, s'ha estrenat a tota Espanya menys a Mallorca que és una pel·lícula nominada a uns Oscars Pertenece o Buenas noches y buena suerte. Murrow lo ha firmado. ¿Murrow lo ha firmado? Si no firmamos, seremos sospechosos. Si no lo firmo, me echan. Diez segundos. Preparado en cámara uno. Buenas noches. Un hombre que protege a comunistas no merece llevar este uniforme. No puede condenar a la gente por rumores, habladurías e insinuaciones. ¿Van a pedir a mis hijos que me denuncien? ¿Van a ser juzgados por las acusaciones a su padre? Veo una reacción en cadena que no tiene fin. Los cargos iban en un sobre sellado, nadie los vio. ¿No le parece que la gente que vio el contenido de ese sobre podría saber mejor lo que convierte a alguien en un peligro para este país? ¿Quién cree quién es esa gente? Dígales quién es. esa gente? ¿Han sido elegidos? ¿Han sido designados? ¿Son ustedes? He examinado mi conciencia y no encuentro justificación para eso. El próximo programa tratará sobre el senador McCarthy. Vamos a ir a por A ver. Mari, cuando, cuando pongas pistas, no, no juegues con el ordenador, que se oye el clac clac del ratón y pasa. Y, es desagradable para los oyentes, si es que los hay. Viene que es reina y no llega, cojones. <laughs> Bueno, <laughs> buenas noches. Buenas noches y buena suerte Um, bueno, no diré molta cosa perquè també no la podreu veure. Jo suposo que pròximament sí que s'estrenarà. Està, està nominada en uns Oscars amb, amb, amb aquest actor tan guapera, se sortia de la sèrie Hospital. Que ara no George Clooney. Ai, gràcies, Carlos. Sempre estàs aquí per salvar-me oh, perdona, me una clotellada. Normalment, per me una clotellada. Ai, bueno. pobre meu. Ai, ai, ai. És una pel·lícula rodada amb l'any... Dame un beso, tonto. Ara no, Carlos. Aunque no, no me ve de gust. Bona noches y buena suerte. És una película dirigida per en George Clooney. La seva primera pel·lícula eh, està rodada en blanc i negre i supercrítica eh, amb l'administració, sobretot l'administració McCarthy, però en realitat es critica amb, amb Estats Units avui en dia, que tampoc difereix tant de l'administració d'en McCarthy. Serra sobre la, la, la caza de brujas, ja se diu, la caça de bruixes, de 250. Bona traducció, Joan. Un periodista, pues, que Bueno, va d'un periodista televisiu que s'ha fet amb embrolla. Estan... No us explicaré molt de llevar perquè mateix no la podreu veure. <laughs> va, doi. I la que sí que podem fer ara és escoltar un bossi de en so, que això sí que ve cuento perquè s'ha mort, Carlos. S'ha mort. És una pena, és una pena, però és així. Sí, s'ha mort. S'ha mort, s'ha mort, ha mort al Luis, el que va ser predir, de, les, de, de la família Monster. De la família Monster. En, en Draculín. podrías I voldria escoltar, voldria bueno, Nan Lewis, que va, bueno, que va ser el predí de la família Monster... Té una biografia curiosa, eh? Pues sí, perquè més de... Ara darrerament està, feia un programa setmanal a, eh, un programa setmanal a la ràdio de, a Nova York. També bé, es va doctorar a Psicologia Infantil i bueno, es va donar a conèixer la, la sèrie aquesta. Però el més curiós és que als 88 anys se va presentar com a com una de, de, de les propostes eh, polítiques com a candidat de, per al Partit Verd de, dels Estats Units. I bueno... Mm, en massa fins aquí... En massa lleció, en eh? Pues sí. Saps qui, qui l'ha composada? No. Um, espera, en Jack Marshall. Jo no sé qui és, però l'han versionada uh, moltíssims de... Tots els grups surfers l'han fet. Tots els grups surfers. Pues sí. la, la cançó surfer per excel·lència. I bueno, fins aquí li donem un fins adeu aquí... a en, en Luis. Al Luis. Fins, I fins aquí la primera secció de, de cine, fins estrenes, eh, bandes sonores... I la meva secció. I passam a la secció setè musical. <laughs> bueno, Ai. començant la secció amb, en, amb un que diu Why, el grup, i està liderat per un, per un rapper que es diu John Wolf. Uh, tu has patit el Why. No, és que... La, la- és que es, eh, es- Abans el grup- escrivia guions. Eh? Bueno, el grup, el grup es diu Guai. Bueno, és, és propietari també d'un segell discogràfic que es diu Anticon i, bueno, han fet aquest disc que es diu Elephant Eyelash i la veritat és que està molt, I d'on ve aquesta gent? Aquesta gent és de Chicago. Ves quina cosa? Chicago i Chinocago. Ah. <laughs> Here we go. dried up white out and riding the backwards racer in hot June rain in a marching blue and gold plastic bag poncho raincoat. Us in navy blue hoodies and khakis, as was the style that year. And us in navy blue hoodies and khakis. In London, where the sirens yelp like a helpless dog with his paw stepped on as the rain comes down. and bags of fat And your eyes are piss holes in the snow I swear the riders on the tube tie razors to the elbows The riders on the tube keep cold coal in their belt folds. The riders on the tube will hide cocaine in their shell oh, toes And yes, yes, yes, men don't know, overcame the hellos To the constables got pit bulls with their paw bones all stepped on To the constables got pit bulls with crushed bones up their nose holes and us in fish net hats and canvas shoes as was the style that year. And us in fish net hats and canvas shoes as was the style that year. Hats and canvas shoes as was the style. i de no. John Wolf, aquest de... Jo trobava, de que t'estorbava, trobava que t'estorbava molt a, a, posar, a posar mantarrai. Ah, bueno, vale, que és el que ve ara. Duim 7 o 8 mesos i ja no havia fet mantarrai per mi. Coño, però perquè no havia entrat disc. No diguis cony, no. Ah, val, perdó, perdó. No? Cony, no havia entrat disc. <laughs> M'he deixat una lletra. Ah, vale, està bé. Així, així no compta. Bé, uh, eh, han tret... Uh, eh, bueno, Mantarrai, que crec que és el grup però jo el millor que a nivell nacional ha tret un nou disc que es diu Torres d'Electricitat bueno. i bueno, és més de lo mateix més crowd rock, més paisatges sonors i bueno tu te'n recordes que més de lo més el reconcert a Manterrat ja vam anar l'únic, crec no, jo he vist ja 4 <laughs> Jo l'únic concert de rock, bueno, se suposa que rock... El tio m'ho va fer que ja, a Barcelona. M'ho va fer que ja per escoltar la música. Puto beneits. Ah, vinga, anem a escoltar Manterrat. <laughs> Y después de Manta Ray, pues volem por una banda sonora. Una banda sonora una de película. De la película que a presentar la setmana passada. Sí, ya vaig va posar ser... original i ara tu poses la versió que s'ha fet per la pel·lícula. Pues sí, és t'inseran de la pel·lícula En la cuerda floja, el biopic que se va fer d'en Johnny Cash. I el que escoltarem ara és la, una versió de la cançó Jackson que va fer Joaquin Phoenix i Reese Witherspoon. Tu sabies tia, per... Bueno, a més d'ensenyar durant mesos per poder arribar a cantar en un nivell d'en d'en Johnny Cash, Johnny Cash. Jo, Joaquin Phoenix i Rhys Reese Witherspoon van rebre classes Tibon Barnett. Pues no ho sabia. Pues, Pot, també ja sí. un... Sí, no, no t'importa ja ara. Ja no, ho la veritat que, no... M'era igual. O sigui. Quina cançó és això? La cançó diu Jackson. Bueno, pues no mescolta la no? pues sí, jo crec que seria el seu. Bueno, fins un moment, fins que ja veig en sonor. Vale. en... en... un pensament de record per en Simó Llepol. Sí, Des d'aquí que n'ha vengut. Una crida en en Simó Llepol perquè mos acompanyi un dia a nosaltres i tots els oients de Això no és això a un karaoke perquè mos canti una cançó d'en Johnny Cash. D'en Johnny Cash, que té la mateixa veu. Si mos està escoltant, Simó Llepol. Per favor, vine a un karaoke. Vine a un karaoke. <laughs> Vinga, Flaming Lips. Pues d'en ja Joaquim Fènix passam a, possiblement en el grup que millor entes o que millor ha actualitzat la psicodèlica la psicodèlia dels anys 70. Qui? De, Flaming Lips. Qui? O sigui, en Wayne Coyne i els seus. Morros te cremen? Mm, Lips és en B, crec. I aquí és en P. No, no. Ah. Mm, escolta la cançó. vale, pues barrejàvem The Wanda, The Flaming Lips. Carlos. Me. de la caricatura que té endavant, en Jaume Mates, encara provoquera un desmembrament d'Espanya, tio. Com oi? Que sí, que sí. Que passam a la següent cançó. Vale. Però bueno, lo que ve després de, de Flaming Lips en el dia d'avui és Bell and Sebastian. Que també m'ho estorbàvem m'ho posat l'on, no? Pues sí, però tampoc havia entrat nou disc. Així que... I què se diu una altra vegada, el disc se diu The Life Pursuit. I... Me me concedes o no? Pues sí, de fet han, han deixat la seva banda, eh, han deixat un poc més la, els ritmes aquests tan lentos que duien darrerament i s'han passat un poc més en el rock. No és que sigui sepultura, però tenen una actitud bastant més rockista. Uh, ja té, una estrella, que vol dir que me n'oblidi, dues estrelles, que vol dir que me'l baixi de l'emule, o tres estrelles, que vol dir que me'l compri Tres, tres. Tres. tres. Vale. Val la pena. never forget you in my prayers. I never have a bad to report. you my picture on the wall. You're my vision in the fall. You're the one I'm talking to. que t'ha agradat tant que, po que poses una altra cançó. Pues sí, perquè, perquè, perquè no vaig de bromes. Eh, aquesta gent ha fet un disco més rockista i aquesta darrera cançó en la que ja despedim el programa pues sí, molt fins la setmana que ve uh, vos estimam a tots, torneu fins aquí hem arribat molt quan vulgueu, per favor Uh, molt guanyat vos sabeu amb això. Si vos ha agradat tant que me voleu tornar a escoltar, pues m'escoltau per internet. Jo sou www.ssonassessor.tk pues sí i bueno, vos deixam amb, unes, amb una segona cançó d'aquest disc que ha tret Belan Sebastian, que es diu Suki in the Graveyard. Envi Envia'm el relat també, per favor, que d'un tres setmanes sense relat. És triste de pedir, però més triste eh, és de robar. Bueno, fins la setmana que ve a tots. Uh, eh, M'ha agradat molt tenir -me compartit ja moments amb vosaltres, si estic a qualsevol altra banda. Si hi ha qualsevol altra banda, mos ho podria dir, per cert, perquè, hòstia... Sí, telefona tant de oh, qual. Ah, sí, o entrar a la pàgina web i escriure un comentari, no sé. Au, idò, fins la setmana Vinga, que ve. adeu a tots. Adeu. not but the boy revealed her He got her the meals, he got her the bed was the screen she started to undress He never got far, just she in the graveyard. Suki was a kid and she liked to hide out in the graveyard.